Egunon, aste bruntan, lujama dugu miagitzeko irati erakustazokan. Euskal Ejiko Laborantza Gambarak antolatzen duen asteburu hau, jai, basehi mundua ezagutarazteaz gain, laborantza ejikoi eta iraunko jaren sustatzea helburu duen da. Pesta egiteko eta untsa jateko parada emaitzen duen asteburua da ere ainitzen zat. Baina gauk, Norberak kontsumitzaile gisa laborantza iraunkoak eta egikoia nola sustat dezakegun aipatu nahi nuke. Berriko legaz, aurtengo lujamako horrezko gomitaren telebista saioak dion bezala, manje zebote. Jatea bozkatzea dela baino gehiago, jateko erostean dituguneko izpenak hautatuz, bultatu nahi dugun laborantza eta komertzio sistemak hautatzen ditugu, eta horren bidez, gure geroa ere bai. Auto hauen egiteko laguntzeko, sormarker eta labelar kasu eman behar dugu, eta etiketan irakurtzen ikasi ere baina irudiona ukaiteko eta horren bidez kontsumitzailea trompatzeko erabiliaden sistema komertzial bat bilakatu denez, untsa ezagutu behar dira. Trampa hori guztien saiesteko, zirkuitu laburreko ekoizpenei lehentasuna eman behar diegu. Horren bidez, ekoizleak dituen produkzio moldeak interesa gaitezke. Eta biztan dena, tokiko lana sustatzen albideratzen du. Dekuko eta sasoineko ekoizpenen erosteak eragin ekologiko eta sozial segur bat du, baina ez bakarrik. Erosten ditugun produktuen lista gutitzen du ere. Xokolat, kafe eta banana gutiago jatea onenatzen gaitu. Baina gure lujak duen eskaintza ainitzarekin ez gira deusgabe gelditzen eta huli eman, antziak diren baratzekiak deitzen direnak behiz gurasietetan saharazi, irudimen pixkatekin produktu batzu lekuko ekoizten eta zordezkatu, eta sukaldatzen ikas edo behikas dezagun. Bide hortan, lujamak erregezeta liburu bat argitaratuko du aurtengo saloinean. Unek, tokiko ekoizten eta hauen bidez gure eskualdeko laborariak horretan emaiten ditu, sukalde buru haundiak proposatuko errezeten bidez. Gaur egungo politikan, zeta eta beste tafta direlarik modan, erakuts dezagun gure kontsumitzeko maneran bidez, segizarte nahi dugun. Orduan, itzordua haste uruntan miahitze luhamako pesta giro paregabean, eta ezantz, ahantz, eguneroko aututipiak dute geroa balintzatzen